nk'uko mwabyumvise ni umwanya w'ikiganiro karadiridimba karadiridimba ni akana kaji wabo ikiganiro giha akajyo n'akanya mwebwe barundi muri hanze kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cyacu cy'amavukiro muti rero uno munsi tubayagira ku byerekeye iki ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa nzero ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ibijyanye n'imigenderanire Burundi n'amakuru kungu bwaratumwe ko eh, bwaratumye inama ku barundi baba hanze kugira barabire hamwe ibijyanye n'ukuntu honagurwa eh, ugutuma tumana ko hagati yabo mu ntumbero yo kubandanya imigenderanire myiza iyo nama ikaba yari itegekanijwe nako yari itegekanijwe kandi yabaye ku igenekezo rya mirongo na rimwe ukwezi kwa nzero uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo na kane bibicishije ku buhinga bwa zoom none uno munsi ubutegetsi dufata canke tuza guhagarara cyane cyane ku n'iterambere mu diaspora iterambere ry'igihugu biciye muri diaspora na cyane cyane yuko politike nationale ya diaspora urabye ku rupapuro rwa rwa cumi n'icyenda harimwo ibice byerekana yuko ubwo bushyikiranganji bicishije kuri leta y'u Burundi hamwe na diaspora bashobora kuja hamwe bagakora ibyo tuma kino gihugu cacu gitera imbere none ni igiki cyoba muri iyo nama yari yatumwe ko n'ubwo bushikiranganje nibiki abandi bo muri diaspora baba ah, canka barundi bari muri diaspora baba barafunditse mu ntumbero yo guteza imbere kino gihugu cyacu tukaba twegereye cyane cyane abari muri iyo nama abayitabye kugira twumve icyo bari ko barakora kugira iterambere ry'igihugu uh, ryiyongere biciye muri uh, diaspora rero umutumire turi kumwe uh, ari mu gihugu ca canada araza kwidondora kugira n'abandi mumwumve hama duce tuja mwidonido Eric Wimana niwe kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro mwumvise ko ari medal niyo nkuru reka nongere kubaha ikaze ego natwe turakumva neza uh, idondore neza hamuramutse n'abariko baradukurikirana kumviriza mm-hmm. njyewe rero nkaba nitwa urije hagera ego olivier uri umwe mu bitabiriye ino nama yabaye kugenekezo rya mirongo na rimwe eh, kuno kwezi kwa nzero aho oh, nk'uko tubibona muri ino kete eh, ry'ubushyiranganji mu byo bujejwe harimwo imigenderanire y'ubundi n'amakungu biboneka ko kwari ukunagura ibijyanye no gutuma tumana ko hagati y'abarundi mu hanze mwotugira ku muriri iyo nama yagenze gute kumbe mutubwire n'ibintu nyamukuru byahavugiwe yego yego nk'uko eh, nabivuze eh, ndabashimiye ko mwantumiye mhm, rero tuvuze kuri iyo nama specifiquement iyo nama yabaye loventiye kandi mhm. nashaka abantu banyumve neza ndazakoresha amajambo menshi mhm. navuga yo mu gifaransa eh, ikirundi ni ururimi numva kandi mvuga ariko ndi mu diaspora mm, kugera ari specifique turaza kugerageza amwe amwe kuyashyira mu kirundi yego mhm. twashoboye kuronka ubutumwa bwavuye mu bushikirangaji bw'imigenderanire mhm. ah, budutumira kuza mu nama mm. yari ifise komutiyeme ngo ameliorasiyo de la communication la diaspora mm. mu kirundi twabyise ngo kunagura ibijyanye no gutuma tumana ko hagati y'abarundi mu hanze yego mhm. rero ukuntu abantu bayitariye iyo nama byaboneka ko iyo nama yari ikenewe mhm. mwabonye ryari ryandikiwe lo janvier mhm. eh, twebwe twaronse irindi kete ryo ryari ryaranditswe lo onze janvier ribatumira muri iyo nama nyine yo kunagura ibijyanye n'umutima muri iyo nama yego mm. muri iyo nama icya kabiri rero ni uko ah, ikosa nabonye uko harabaye ukuntu iyo zumu haciye iminota itanu nk'uko nababwira abantu bari banyotewe icyo kiganiro haciye iminota itanu iyo nzu yari kompe yari yari yakwiriza igitigiri cy'abantu mm. bashobora kwinjira muri icyo kibanza mm. ah, harimo ah, akantu kandi zozwe ni ngo akajagari muri kuri zumu umengo ego ego umengo inama ntiyari ifise tufatira abo nyine tukavuga ngo bateguye ni points specifique tuza kuganira hmm. twasanze abantu abantu bariko barayaga bavuga ibigenda n'ibitagenda ariko atanyishu ata odi hari hmm. rero niho novuga ko iyo nama kuri jewe mm. ariko rero bafise eh, ubuhinga Eh, olivier kumbure eh, turabona eh, ubushikanganje butumiye ko buvuga buti bunagura gutuma tumana ko mbeko bakwari kwaratosekaye byagenze gute kugira birinde bigeraho ubwo bushikanganje bubatumira ko kunagura ubwo gutuma tumana ko hagati ya diaspora ubwo abarundi nibo kwibatsa ko hari ibintu byinyegeje nico natwe natwe twibaza tukavuga ngo iyo baduhamagaye turitaba mm-hmm. rero ahantu yewe ino dosiye surprise ko tutigeze tuyaga afite twagiye guterana amajyamba hmm. ariko rero muri kino kiganiro twari twahagaze ku iterambere ry'igihugu biciye kuri mwebwe abarundi muri hanze murazi ko hari ibindi bihugu usanga bibeshejweho mbere no mu mafaranga leta z'ibihugu byabo baba bakoresha ku mwaka usanga nk'ibice birenga mirongo ibice mirongo itatu biva hanze mbe mubona intambwe tuzoyishika ko mu gihe ibintu bikimeze uko muce mutubwira ko mbere n'ibyo kugwa kugira ibintu bigende neza hari ikintu tuvuga mu kirundi ni umugani mm-hmm. w'abasokuru batusigiye ngo ubugirigiri mm-hmm. bugira babiri mm-hmm. inyumve la force ahantu hari unite ntiyiyamaze yiyamamaza iraboneka ibikorwa biratera imbere nk'uko mubivuze ego paro developoma kandi mhm. turabizi neza ko diaspora eh, ari puissance do developoma mu bihugu byacu mm. muri ako bihugu bya diaspora si amahera gusa turungika mhm. cyari gushoboka bakarunga iki abaserukira ibihugu bagahura abo bantu bakaza bakayaga eh, mu bandikiwe aya makete ndabonamo ambasaderi bose eh, barahatumiramo ujejwe amasharge des affaires bose n'abakonsile generale bose baserukira igihugu bataboneka muri iyo liye ya kabiri Hmm. urumva ko twahahombeye kubera abo n'abantu baduserukira kandi bari no kumenya ibiranga bya siporo hmm. kumbure ejo mhm. hmm. mwari muvuze ngo muvuze tuvuze ibijyanye na diaspora eh, jewe ngo hari ibintu hari ibintu bitatu twagomba kugenderaho mhm. aturose ubwo umwe nariko ndavuga mhm. bwa kabiri tukaba tukavuga iyo communication hmm. akaryo ko kubwira abarundi bari mu mahanga ko dushobora kandi dutegerezwa mm. gukora mm. burya rimwe na rimwe icyo nabonye ni uko ari ahantu twashyitse tukihebura mm. umuti wova hehe hmm. umuti wa mbere ngira ngo abantu bafishe ubushobozi mhm. butuma bwose ngira ngo n'ubushikiranganji hmm. bw'imigenderanire mhm. gufatwa nibwo nibwo twebwe abarundi bari hanze tubahuza ngo turaje kwempoza ibintu mu gihugu dukorana n'ubushikiranganje n'ubushikiranganje ubushikiranganje rero buhamagaye buhamagara n'umubyeyi natwe turabwitabira nibo bagomba gushyiraho recondisiyo necessaire zotuma abantu biyunga ubumwe bakabugira ira na ya kominikasiyo ibyo nabyo rero bigenda mu biki bigenda poromiyerima kwiraba neza n'ubwo bushikiranganji bukaraba nimba budafise amakosa mu bintu biriko biraba muri diaspora ukuntu abantu bariko bariko barinubana ukuntu abantu batavugana ukuntu ariko haraba impuza novuga separasiyo eh, c'est-à-dire la direction générale de la diaspora bobo ko ari bo babatwara novuga direct murakorana kugira mwumve kuko buhari kuva muri bibiri na cenda nk'uko politiki nasiyonari ya diaspora ibivuga jegira ngo two lomo ngo nibo batwara akajya ahandi akaba mu kindi gihugu uwo muntu wese agomba kwiyumva ko ari mu diaspora bwabo mm. hari ikiringo bifata nk'amezi atanu ngo ni amezi atandatu gutyo aho tuba oh, tugiye mu by'amategeko ntacu reka tubandanye eh, aho tuzi mm. igihari rero mhm. doke bagaca bateza imbere igihugu cyabo mhm. burya bavuga ngo ntawe utanga icyo adafise mhm. mbese dutanga icyo dufise iyo bisigura rero muri ya porogaramu ya leta igejwe diaspora mm. harimo icyo kintu baza kugira ibindi bintu kugeza n'uno munsi bitarumvikana nk'uko nababwiye abantu batigera basubirana hamwe ngo bayage kandi bubake katoza kabo mm, muti rero uno munsi igikenewe ni uko umuti wotorerwa muri ubu bushyiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu donc mm. abantu baze hamwe bashire hamwe donc bitahura bashyire hamwe bitanguriraho hmm. ikindi cya kabiri mhm. ni uko hari ishyirahamwe ya diaspora yari ihari iryo shyirahamwe rya diaspora ryatwagwa n'amategeko hmm. ariko kuva 2022 iryo shyirahamwe umengo ubushikiranganji bwataye iryo shyirahamwe ntibishaka no kuvugisha iryo shyirahamwe kandi iryo shyirahamwe ari ryo ryari sima y'abantu bari muri diaspora mm. reka kumbure eh, olivier mugume ku murongo mugume ku murongo duha akaryo eh, n'abandi turasubira namwe tubavugishe ah, muri kumwe na nduwimana tasiye yego nduwimana ndi mu gihugu cya australia inama nkuru ya diaspora ndundi mu gihugu cya aha eh, sangwa ikaze muri karadiridimba tuko tugaruka kuri bijanye n'inama hari akagorane kari kabaye Eh, ku buhinga bwa none bwa site yacu ariko ubu bariko baratwumva neza kumbure Olivier yagarutse kuri bimwe bimwe aravuga ati muri ya diaspora gutuma tumana ko nibyo bimeze neza inama yaciye kuri Zoom yuzuye kare ati bindi hariho urutonde rutagende neza aravuga ati kumbure ubushikiranganje nibwo bwo fati ya mbere ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kugira haze ubumwe haze ko gutuma tumana ko haze n'iterambere mwiho interano yanyu niyihe Gatacien Nduwimana ah, interano yiwanje eh, eh, novuga yuko eh, ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu mhm. bwari bufite ibibakwe bidasanzwe byo gushyira abarundi hamwe kubera abarundi mu bibiri na mirongo ibiri na rimwe aho abarundi ubwabo n'abantu batandukanye bahuza mu bihugu byo mu bihugu barimo mhm. ndetse bahora ku rw'isi yose eh, bashobora kujya hamwe barimo barashyiriza ibyiyumviro birakika n'umushikiranganji eh, eh, ariko guhera icyo gihe gushika n'ubu akaba atanyishu yashoboye kuboneka intererano y'iwanje mu buryo bwihuta uh, ni uko mbona yuko igisata uh, kijejwe diyasora mhm. mu busanzwe gikwiye guhindurwa uh, kikava mu bushikiranganji bw'imigenderanire mhm. n'ibindi bihugu n'ibindi bihugu kikatwagwa n'imiburiburi mu biro by'umukuru w'igihugu kuko ikiringo cyacinye ni kirekire ku barundi bari mu mahanga bagera ku bihumbi birenga amajana atanu mhm. eh, urumva yuko abantu bikora kandi muri rya abantu bamwe bamwe baje baravuga bati ntitwiba turajyayo kubera ubushikanganyi ntibwatwumviye ntibwaduhaye ntibwadukurikiranye ntibyakwiye ibyiyumviro byacu rero kuba icyo gitata cyonyine ukava muri ubwo bushikiranganji kiyegera aho umukuru w'igihugu kiri ari byoba inyishu ntangere kuko si n'ubwa mbere bibaye ndavuga nko mu gihugu eh, cya gabo niko biri mu gihugu cya israel niko biri no mu bindi bihugu byinshi igisata kigeze diyasipora bindi bihugu usanga bitwarwa mu biro by'umukuru w'igihugu iyi rero ubona ko ariyo yoba nk'inyinshi ntangere yohumuriza abarundi bo mu mahanga kugira noneho rya terambere uburundi butwiteze ko bishobore kuza risatagare kandi na za ndongozi zisanzwe zaratorewe mu burundi kandi umushyikirana zahari zihabwe agaciro nk'uko byari biri maze ibikorwa rero bishobora gukorwa mu mutekano n'umunezero mhm. eh, ariko rero tasien urabona ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu nkuko mubivuze eh, nibwo urumva bwabwirizwa kuraba canke bwabwirizwa gukorana cyane eh, n'abarundi muba hanze nkuko biri muri politiki nationale ya diaspora nasumye ku rupapuro rwa cumi n'icyenda, niyo bavuga yuko hariho de mekanizme de cooperation ziba hagati ya leta hamwe na diaspora bibicishije muri ubwo bushikiranganje none ubona ko izo nzego zashyizweho muri bibiri harashigwaho uh, eh, cyo no kwita direction de la diaspora eh, ntibyoba birenze ubwo abo bandi baba barananiwe biboneka yuko ubwo bushikiranganzi butijejwe ko aribwo bufisemwo uruhara runini rwo kuba batesureza abarundi hamwe kuko ibyemezo ibigaragara birahari abarundi b'amahanga twaragwituye mhm. ibyegeranyo by'inama abantu bafunditse baragwitura abarundi b'amahanga bari basanganywe indongozi zatowe mu bihumbi bibiri na mirongo na rimwe mugabo kandi hariho amasezerano yariho y'ubushikiranganji na diaspora n'amateko yariho ariko ntitwamenye ukungene ubushikiranganji eh, bwashoboye gufuta ayo masezerano mhm. diaspora yaho igendera ko batabashyiraho umugwi w'iwabo utwarirwa mu bushikiranganzi eh, bw'intare hagati babivugaho murakoze cyane murakoze cyane kudukebura mhm. eh, ni ukuvuga rero uyu mugwi ubukirange eh, bushyigikiye byagaragaye yuko eh, bushigikiye buciye inyuma y'amategeko yari ya diaspora yagendera kuko diyasipora yari igizwe n'urwego rukuru rugizwe n'abantu cumi ugashyira hamwe muri iyo mvu rero nabandi bari cumi na babiri kuko havemo babiri bamwe cumi basigaye basaba umushikansera batesha agaciro kandi twisunze demokarasi ingingo yose irakogwa igera abantu indwi sinzi ikintu bagihurirako mm. ntibyumvikana abantu cumi na babiri kuko mbere babiri bokwiteramura umushinganji akaba ariwe cashigikira bamwe cumi basigaye akababone inyuma mm, ku bwanyu rero muti umuti ni uko abarundi muba hanze ni ukuvuga na diaspora burundeze mwo twarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu ku bwawe niko ubibona iki ni urama kuko mhm. turazi neza ko nyiringanji umukuru w'igihugu afite umwete ntangere wo kwegera abarundi ku nzego zose ndetse no mu mahanga eh, kuko yatwitayeho igisata kibatwara nk'abanyamahanga eh, nk'abenegihugu b'amahanga kiba kiri mu biro by'umukuru w'igihugu tubona yuko kumbure byoba bifata byanafasha kuko n'umukuru w'igihugu bimworohera cyane kubikurikirana gusumba kandi kanatsinda eh, n'umushikiranganji ugenderanire nawe usanga afite andi mabanga usanga akumbura atandukanye eh, n'ibi kuko biranagorana cyane ukuntu ashobora gutwara urwego rwa diaspora akongera akontorora n'abambasaderi rugira ngo ibyo byose birashobora kumubera ibintu bishaka kumucanga bikagorana uko abitunganya rero dutwariwe mu eh, biro by'umukuru w'igihugu turabonamo akarusho twisunze ko hariho n'ibindi bihugu byinshi cyane bikora mu ego tasiyoni duwimana muri australia namwe turabashimiye akigoro kari kahari mm. tukaba twizera yuko bizogenda neza hanyuma mm. jewe rero akamo kanje uko ah, nkuko nabyo ndabivuga kuva kera mhm. diaspora harimwo akajagari kenshi Mm. cyane cyane akajagari katanguranye no gushinga inzego mm-hmm. ndabona neza yuko abadiyasipora benshi ni ukuvuga abagize abarundi baba hanze mm. batiyumvamwo inzego zashinzwe n'ukuntu zashinzwe mm-hmm. sibona rindi gihe zashingwa ariko nkurikiranye ingene babivuga ibyo babivuga ko ndabona yuko umenga hari hagahaze mm. ubwo rero nk'uko namwe ndabivuga narigeze kuba nsaba yuko ubushikiranganji butujejwe mhm. bwoja hagati bukabikurikiranira hafi ariko muri iyo ntumbero nta cyakozwe mm. ubwo rero ah, nkaba nibaza yuko ibyo byose bizohinduka igihe tuzoshikira ayandi matora yo gushyiraho izindi nzego mm. aba hari uno munsi manda yabiheze mhm. uko niko ndabyizeye sinzi ko ariko bizoba ariko byorinda yuko manda ihera kugira ibikogwa bikorwa iterambere rikogwe ubundi nk'uko twagiye tubigaruka ko igihe ingorane zatangura hagati y'indongozi mm. ujya wari uwo mwanya mwiza wo kugira ngo bace baje hagati bagire icyo bakora mm-hmm. ba basubize hamwe kugira ngo babandanye bakorera hamwe nk'umuntu umwe ariko nta cyakozwe ubwo rero ko muri kijya gihe atacakozwe tuca twizera yuko kizokogwa iyi manda barimwo iheze mm. urumva nta nta kundi ubuze kimwe uca wemera ikindi nta kundi twabigenza ego david olivier hanyuma rero mu bisanzwe aha bandanye icyumviro cyawe eh, naringiza ati mu bisanzwe abarundi baba hanze aho mbweza mm. amaso mm. barakunda igihugu cyabo kandi barafise ishaka mm-hmm. ryo kuba boterera mu buzima bw'igihugu cyabo mm. barafise ubuhinga barahuye hanze mm-hmm. barafise ibyo babonye hanze barafise ubumenyi barahuye reka n'ukuri bafise ibintu byinshi bashobora guterera mu gihugu cyabo cy'amavukiro ego david olivier hagera ati eh, ibibazo biri muri diaspora ibibazo bituma iterambere eh, ritaboneka ni uko ubushikanganji eh, mu byo bugejwe harimo imigenderanire Burundi n'ayandi makungu bworaba ukuntu bukemura yavuze ibintu bitatu kijanye n'ubumwe gutuma ko n'iterambere nibyo ubwo bushikanganji nibwo bwonyine bwofasha kugira ibintu bibazo bihere ubundi yakuye yakwiye ati ibiro by'umukuru diaspora mwo mu biro by'umukuru w'igihugu cyane cyane ngo abikurikiranire hafi kugira eh, murabe yuko eh, mwufasha mu gutera eh, mu guteza imbere kino gihugu weho ku bwanyu n'uwuhe muti urama ubona wokogwa kugira ibibazo byo muri diaspora birangire tujane mu iterambere aho inka ndabyumva ncamara yuko umenga umwe muri abo bahejeje kuvuga mhm. n'abandi benshi maze kumva mhm. barahejeje guta icizere muri ubwo bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu mm. aribwo butujejwe uno munsi Mhm. ubwo rero bakaba bifuza yuko ah, diaspora yo kunguruza igatwarirwa mu biro byumukuru w'igihugu mhm. ico gishobora kuba ari icyumviro ca bamwe canke c'abandi mhm. ariko jewe kuba ntazi yuko itandukaniro ryoca rihaba igihe vyoja mu mu biro vy'umukuru w'igihugu igihe twatwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu aho vyoca bingora kuvuga neza neza oya navuga navuga nti bari ciza gusumba oya sinakubwiye muri ibi bibiri navuga ku abona bavuze ivyumviro byabo nawe ku bwawe ubona ari giki eh, umuti cyovamwo umuti vuba bwango kugira abarundi muri hanze mujane n'abandi barundi bari hano mu iterambere neza cyane aho rero nza kukwishura ntumbereje kubera mhm. ndafite iyumviro kandi nza kwishyura mfatiye aho mbaye ni ukuvuga mhm. muri canada mm. muri canada ndahabaye imyaka yaba mirongo ibiri mhm. diaspora canadienne ndayitahura neza mm. ndashobora kuraba inyuma nkabona ingene twari twifashe mu myaka bibiri na gatanu kuduga hejuru gushika uno mhm. nkabona naho byapfiriye mm. nkabona naho twohera kandi kugira diaspora ishobore uh, guhaguruka mm. muri canada turafise eh, abarundi turi mu mashirahamwe atandukanye mm-hmm. eh, amashyirahamwe atandukanye aduhuza ibintu bene ivyo mm. ubwo bamwe bamwe bakaba mu mashirahamwe biyumvamwo bivanye n'ivyo bakunda bivanye nibyo bifuza bivanye na aspiration zabo mm-hmm. ivyo navyo nibisanzwe mm. ariko icyo kintu citwa ngo diaspora mm-hmm. ku rwego canadienne canke euh, ku rwego rw'uburundi icyo mm. kintu mm-hmm. eh, american one ashaka icyo kintu nta kihaba mm. icyo kintu nta kihaba iyo diaspora tuyumva ku maradiyo tuyumva gutyo nta kihaba hano ku kibuga cya canada bitavuze yuko atari abarundi nka jewe nk'abandi nk'abandi biyenteresa kuri cyo bakurikirana kugira bamenye ibiko biraba mm. mugabo ku kibuga diaspora twe turiko turayivuga ntayihaba urwo rwego nta ruhaba nta ndongozi tugira n'abaduserukira bagira tugira nta na kimwe nta na kimwe ati rero vyohera he hano muri Canada ico kintu citwa diaspora ni ukuvuga yoba ari nka regroupement mhm. yayo mashirahamwe yose dusanzwe duhurikiyemo mm, ayo mashirahamwe mukaja hamwe ego kuba ari nko ah, ah, guhuza ayo mashirahamwe yose duhurikiyemo kugira twubake diaspora vyogenda gute rero jewe mu mboni zanje nyene ndabibona nuko um, ica mbere mhm. harakenewe yuko twogendegwa n'abategetsi canke indongozi zo ku rwego rwo hejuru rwa diaspora canke rw'igihugu abarundi hamwe rw'igihugu mhm. rw'igihugu je dis rw'igihugu rw'igihugu je dis kubera n'ukuri si agaseseshwa rumuri sinzi yuko ku isi hari ikindi gihugu intureka canke kudeta ya 2015 mhm. yasize ihungabanije nk'abarundi baba muri Canada twebwe twarahungabanye cyane twaracanyemwo cyane ni ukuvuga abarundi tuba muri Canada twara kunywana byaraheze neza neza ducika imigwi Eh, turacana mu nyine biboneka biboneka hmm. ubwo rero njyewe ku bwanjye aho ngeze amaso ngira nti kugira abarundi dusubire dusubize hamwe twiyumvemwo uburundi kimwe twiyumvemwo inzego turakeneye indelegasiyo de nivo yogendera mu ntumbero yo kuza gusubiza abarundi hamwe iyo ni hmm. point ya mbere kandi cyose urabona gisaba icyo kimaze kuba mm-hmm. icyo kimaze kuba nize yuko abarundi twese iyo tuva tukagera twabaye mobilize twamobilizanize hanyuma tukita ubwo butumire mm. tworonka icyo nokwita ijambo ry'ihumure iryo jambo ry'ihumure niryo ryotuma abarundi dusubira kugira abatari bake basubira kugira icyizere mu nzego basubira guhumura guhumurizwa hanyuma rero tukajya mu byo kwiyubaka arete aho ntebe tubwira ngo tugire abaduserukira ngaha mm. abo baba baduserukira ngaha nibo twozotuma rero ku rwego rukuru rwa diaspora kuduserukira mm. ubwo abanyakanada abarundi bo muri canada tugatangura kwinjira mu nzego za diaspora kandi mu by'ukuri mu by'ukuri aho ngeze amaso turafise intererano zikomeye twashobora gusangira na bene wacu twasize mu gihugu mu by'ubuhinga mu by'ubumenyi wanashaka nabo baba bararose agafaranga muratwumva muratwumva neza ndabumva neza ijana ku ego mwumvise intererano z'abarundi batari bake twagiye turaganira muri kino kiganiro eh, turi ko turarangiza kumbure namwe akanya n'igwanyu mutubwire mugerageje kumva kumviriza bino byiyumviro david arangije ati eh, bivanye na ryama gurupuma asanzwe ari hariya umuti we abona nuko hoba indelegasiyo mu burundi abategetsi bo mu burundi baze babakoranye mu gihugu cya canada cyane cyane niho yashimikiye kuko yavuze ko hari ingorane zidasanzwe eh, hama muje hamwe abandi nabo bati eh, hamwe diaspora twari rwa mu biro by'umukuru w'igihugu ngo hoba akarusho gusumbya sinzi rero uko mwagiye murabyumva mweho murabye bano eh, barundi ibyo bashikirije akajambo kamwe duce tubabaza n'ububazo nka bubiri duce turangiza kino kiganiro ego reka ntangurire ku wari yavuze ko ubushirangaje bwogenda bugaserukira muri perezidanse mhm. eh. yavuze ahubwo yuko eh. diaspora iyo twarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu ego ngira ngo biraboneka ko hari abababaye kandi hatakiri ako cyizere mu bushyikiranganji ariko jewe numva numva twotangura tukayaga n'ubwo bushyikiranganji ngira ngo burya ibintu byose ubirabira ku gushika ubu uno munsi bariko bararungika amasuka ya kijyambere i burundi mm. abo barundi n'abarundi bari muri diaspora mm. bavuze ngo turabona bene wacu ari ku musozi bari bakoresha rya suka rya suka mm. hano tukabona muri ibihugu byisumbuye ko bifise akarusho reka tubafashe tubarungikire amasuka ya kijyambere aho niho tubona ya developuma ya raporo ya diaspora Mhm. ariko ibyo byose bikorwa iyo abantu bagiye mu bumwe bazanye ubumwe unite doke aho hantu bavuga ngo ubushiranganji burafise impodu gutunganya tere abantu bagahura rero ngiye kuri david eh, yavuze ngo tugomba kuronka indelegation hano muri canada yego mhm. david ah, yavuze ngo muri karada burya ibintu byagenze neza naho ubu biriko birakemurwa mm. polepole biriko biraza mhm. burya ntazi bana zidakubitana amahembe harabamo ubuntu mm. n'ubundi mbese n'amatora abandanya n'ahari abantu ha murunturuntu ubirabye neza kubera iki kubera non seulement turarungika amafond mais twebwe nitwe tuzogira promotion ya commerce na investissement nitwe tuzozana recherche na innovation mhm. kuko abarundi bari hanze barenga miliyoni barafise ubumenyi uburundi bukeneye mhm. birafise amakondisi mbere ko baza ubwo ayo makondisiyo ni ubumwe ni kominikasiyo Eh, ino nama eh, kumbure mu kurangiza mu masegonda nka mirongo itatu inyuma y'ino nama none ni igiki musaba cyihutirwa ubu nyine vuba bwango eh, kugira ibibazo bihari bitoregwe umuti mu masegonda mirongo itatu reka ndabivuge ni ngira ngo ubushyikiranganji nk'uko bwari bwatanguye ikintu cyiza ni mhm. guhamagaza inama y'abaserukira amawope ah, byavuye muri ino nama yatumiwe tumwe ko n'ubushikiranganje mu byo bujejwe mu migendere ya Burundi n'andi makungu aratubwira n'ivyo kugwa kumbure kugira ingorane ziri muri diaspora zi zitoregwe umuti yakoze Wimana niwe rikafasha mu buhinga bw'ibyuma kuri microlimedal niyo nkuru akanya katubanye gato ibibazo byari byinshi ariko